when I'm observing my breath, um, inhale and exhale, and I'm remaining with the breath mindfully, uh, at, uh, at some point I notice uh, that I'm missing one inhale and exhale, one breath. Uh, I'm like observing, staying with observation, but there is a kind of um, disappearance or I'm missing uh, breath. That's is it happening in a gradual way or an accidental way? Deje sa to postupne alebo náhodne? Myslím, že ne náhodně, nebo mm, nevím, prostě jako pozoruju dech, vnímám vlastně třeba chladný uh, eh, jakoby nádech, teplý výdech, nebo studený, nebo suchý, vlhký, jakoby pořád. A pak vlastně, jak jsem jako v tom pozorování, tak najednou zjistím, že vlastně třeba jako ne, nebo jenom to je takový pocit, jako že třeba jsem se zapomněla nadechnout. Um, I, I, really don't know, but uh, for example, I'm uh, mindfully observing my breathing, uh, uh, observing uh, cold air coming in and warm uh, air coming out, and being in this process. at some point, I I notice that I'm actually not breathing, or there is a kind of shortage of breath. That, that is, still I am asking. So, if mind is wandering, you don't know the breath, but you know the sound or thought or pain. And sometimes breath itself is slowly, slowly disappearing. And nothing disturbing, your mind is just waiting, but there's no breath. There's no distracting thoughts, distracting pain, distracting sound. So please get the clarification. Čiže ešte, tu poprosím, či by si mi pomohla, hej, Eh, že, že lebo nie som si to správne pochopil, čiže vlastne uh, ja sa chcem ešte bližšie spýtať na to, že um, či uh, ako keby uh, si pritom všimáva v zmysle, že ty stále akože vnímaš napríklad zvuky, alebo nejaké vnemy vnímaš, alebo že sa strácaš pri tom. Ja myslím, že vnímam že vlastně jako vnímám ten svůj nádech, ale že vlastně jako najednou mám pocit, že prostě jsem e, zapomněla <laughs> dýchat, jo. že tam není ten jeden nádech, jako že mi chybí mhm. jeden... On, on se ptal, jestli třeba v tu chvíli, kdy tam není, jestli nepozorovala třeba ten zvuk, že ta pozornost šla třeba na ten zvuk, tím se ten nádech třeba osposobí jestli to nebyla takováhle situace. Jo, je to možný, že protože slyším sebe, jak dýchám, že jak se na No, nebo že někam nějaká myšlenka, třeba jestli jo. tam nestoupila, že tím pádem... Je to možný, že se to tak jako děje. Jdete s sebou. Ať tam, ať tam člověk, to je normální. Že tým prestaneš tam dvere. No to ja neviem, to je asi jedno. Buď si každá, vychádza, should doesn't know whether she stops breathing or not. So that means there is no other sound, no pain, no thoughts. But she is waiting, no breath. So does she feel fearful or she feel contented and happy? Cítíte uh, eh, strach alebo cítite spokojnosť a šťastie? Spokojnosť, akože vlastne mi to nevadí. Akože... Content and jako není to, že bych se lekla. Ježiš, já jsem zapomněla. It's not like I got, I'm freaking out that, oh now I forgot uh, breathing. So it's a good thing. So what she has to do is let that happen and be in the situation where there is no breath, but the mindfulness is there. Maintain as long as possible. Čiže uh, no vlastne toto je potom dobré. Uh, eh, je dobré, aby ste dovolila tomu, nech sa to deje a vytrvala v tejto situácii. Aj keď uh, nedýchate, tak to není problém a udržujte všímavosť čo najdlhšie, ako viete. One remark. You can be mindful on the breath or you can be mindful on nothing also. Môžete byť voči dýchu, ale tiež môžete byť voči ničomu. Which one is better? Ktorý čo je lepšie? so when you are taking the plane on the runway, slowly, slowly it is taking the support of the ground and when the speed develops, the lightness of the plane appears and then when it's taking off, it is no more on the ground. That's very balance. It is now what they are. Take off, and it's not on a not on a hard surface. So no one expected plane to go on air before the, the Oval and the, the Wright brothers. niečo podobné ako keď zlieta lietadlo, že vlastne tiež lietadlo vlastne je na tej vzletovej e, dráhe a vlastne rozbieha sa, rozbieha sa a vlastne potom v nejakom bude tiež vlastne e, akoby tú rýchlosťou a tým vzduchom vlastne zlietne a potom sa nedotýka pevnej zeme, ale už akoby letí vo vzduchu, čiže to je niečo podobné. To mindfulness can go beyond the materiality, beyond the something substantial beyond any object. So it's slowly, slowly, slowly gathering the momentum, Then you feel it. And then the, you are not depending on the earth. Slowly, ultimately you become airborne. Čiže aj naša všímavosť takto môže ísť za uh, uh, pevnosť veci, za materialitu um, a vlastne my to cítime, no, vieme, že keď viac rozvinieme všímavosť, že ona už není už sa nemusíme opierať všímavosťou oko, ako by hmotné pevné veci, ale my už sme ako to lietadlo a vieme to. So mindfulness on materiality, sorry, mindfulness is immateriality is better than mindfulness on materiality. Čiže všimavosť zameraná na niečo nemateriálne je lepšia ako všimavosť zameraná na niečo materiálne. Accepted? <laughs> you can be airborne. That is the starting point of your meditation. Once you are airborne, meditation starts. Till that you do preliminary work. Čiže no vlastne keď takto vzlietneme, tak vtedy začína tá skutočná meditácia. Dovtedy je to iba akoby príprava, prípravná práca. So can you imagine that can happen in walking meditation? <laughs> Viete si predstaviť, že by sa to stalo po meditácii v chôdzi? That sometimes happens. You completely everything become effortless. You are walking like a puppet. But you know, you, you can't feel you are touching. You can't feel that you are doing. But everything happens. So you feel so relaxed. Čiže to sa niekedy stáva aj pri meditácii v chôdzi. My sme um, um, akoby sa to deje samo od seba. My kráčame, ako keby sme boli e, nejaká, mm, nejaká bábika alebo uh, nejaká hračka vlastne, že ide, deje sa to spontánne a, a my sa cítime veľmi ľahko. Whenever myself, ego, there's a friction. There's no myself, everything happen automatically, freedom. A keď je tu ego, som tu ja, tak e, je to všetko také pevné, ale keď uh, to So when there is no breath, no effort, everything is effortless. That your observation is there. You are observing. It's very light, very happy. That some people feel uh, lonely. Lonely. lonely. Then it is a, it's a fight, it's an agony. But you feel aloneness, well and done. loneliness and aloneness. Oh, sorry, so uh, not a loneliness, but a loneliness that which is okay, which you are comfortable with being alone. Čiže pokiaľ niekedy uh, platíme všimavosť na dých a v tom je akoby uh, úsilie, alebo môže no, to byť hodne úsilia, ale potom keď sa to úsilie stráti uh, a už je tá všimavosť bez úsilia, tak sa dostaví taký pocit veľké ľahkosti a sme veľmi šťastní. A o, niektorí ľudia, keď o, toto zažijú, zažijú, tak vlastne sa o, e, tiež objaví akýsi pocit osamelosti, že sa cítia osameli a keď sa do toho zapletú, tak majú nejaký pocit akoby, mm, bolesti alebo agonie. Ale o, vlastne o, je oveľa lepšie, keď o, sme takto bez úsilia všímaví a keď je to sprevádzané takou radosťou zo samoty. Nie osamelosťou, ale radosťou zo samoty. if you are a musician, or if you are a painter, when the musical instrument is really, really working, you are no more. The melody is coming. And in painting, when you are really doing painting, the things are happening. You are no more. That's the maximum, that's the highest uh, skill. When effortlessly music happens, effortlessly drawing happens, So in meditation also, the mindfulness happens without the object. Čiže podobne, keď je niekto hudobník eh, alebo keď je maliar, tak tiež eh, napríklad hudobník eh, si naladí nástroj a potom hrá a potom najkrajšie, najlepšie hrá vtedy, keď tam už není on, ale už je tam len tá hudba. Podobne aj maliar, keď maliar kreslí, maluje, tak vlastne keď sa dostane do stavu, že tam není on, ale už len maluje, sa to deje akoby samo, on tam není, úplne bez úsilia, tak vlastne to je tiež najlepšie malovanie. Čiže podobne aj v meditácii, keď mm, mm, vlastne sme prirodzene všímaví alebo bez úsilia, keď sa to deje samo od seba, bez našho úsilia byť všímavý nádych alebo našho čokoľvek, tak to je vlastne akoby najlepšia forma všímavosti. Do you have Wi-Fi, uh, wi connection? internet connection? Uh, I, let me check if it is here, but in the office it is, but here I, I, I don't know, I, I will check. So they should have internet connection to see this. I know I have, in my computer I have this walking meditation, uh, this thing. I think here the Wi-Fi is not covering here. it's too far. It's only for office area. So shall we go for video? For the rest. As you said, uh, making music, as some composers make music and well, forgot about time, and some music is uh, complete and they don't know how. Uh, I make music also, and I had this experience a few times, but uh, I don't know how it happened. Is this some technique that I can get into the flow state and <laughs> <laughs> Prosím ťa, preložíš si otázku. Uh, jo, že vlastne, jak si Steven mluvil o e, tvorbe a hudbe, jak vlastne nejací umělci složí nejakou hudbu a vlastne hudba si deje sama, že oni vlastne ani nevie, to dělají v ten moment, tak jsem se cítil na zeptat, jak sa vlastne dostal do toho postavu. So meditation also is just like a music, just like painting. It's very aesthetic. Don't make it a regimentation. Don't make it a uh, uh, unwanted agony. But at the beginning it appears like a regimentation. And later slowly when you are accustomed, the things are happening automatically, things are happening effortlessly. Then only you are worth calling a yogi. Čiže no, meditácie je to podobné ako pri hudbe alebo pri no, malovaní Čiže my by sme z toho nemali robiť nejakú, nejaký drill, uh, ale isté, že z začiatku sa zdá, sa nám to javí, že je to akoby nejaký drill, že naozaj sa musíme snažiť, alebo že je to nejaké si úporné úsilie a tak, ale že keď si na to zvykneme, a tak sa to potom deje samo a bez úsilia a potom až do tohoto momentu sa môžeme nazvať jogín alebo meditujúci. I bring the computer. Ja prinesem počítač. So only uh, it's only small screen, but never mind. I think we can manage. And then we will do little walk meditation demonstration. Čiže ja teraz prinesiem počítač, on má síce iba malú obrazovku, ale uh, je to dobré aspoň na ukázanie a potom budeme robiť uh, meditáciu v chôdzi na demonstráciu.